праграма беларускі культурны кантэкст два стагоддзя аўтар праграмы сергей дубавец кожнае лета рэдакцыя нашай нівы выпраўляецца ў вандроўку по беларусі у здзейсніць запавет францішка багушевіча хай жа ўсе усе хто можа возьмуць свой кіок дарожны у край айчынны час ісці нам вывучаць свой люд Праўда падарожнічаем мы не з кійком і не па дарогах а па рэках з якіх звычайна открываюцца не фасады гарадоў і вёсак а наадварот іхная так бы мовіць знаніца кантэкст краіны у Гэта Беларусь такая, якая яна ёсць насамрэч. Не прыхарошаная і не прыхаваная, не ўяўная ці віртуальная. Яна падыходзіць да рэчак сваімі дварамі і незвычайнымі краявідамі. Гэтым разам нашай дарогай стала невялікая рэчка Обаль, што цячэ ў гарадоцкім і шумілянскім раёнах. Урэшце яе воды ўваліюцца ў дзвіну, каб даплысці да полацка. Мы ж гэтым разам скончылі сваё падарожжа ў казянах у цэнтры заказніка, дзе кажуць найвялікшая шчыльнасць ласёў у Еўропе. Гэта самы паўночна-заходні кут краіны, мяжа з расійскай пскоўшчынай, якая праходзіць па возеры езярышчы, у якім ажно 20 астралоў і адкуль уласна распачаўся наш шлях. Унікальнасць тутэйшых мясцінаў у тым, што гэта самая малалюдная Беларусь. У іншы дзень мы не сустакалі тут ніводнага чалавека. Асабліва калі траплялі ў бясконцы край балатоў, дзе абапал ракі цягнуліся бясконцыя прасторы парослых хмызамі кочак ды вытыркаліся ў сохлыя, быццам пагарэлыя або хворыя голыя ствалы бяроса у таких мясцінах і сапраўды можа быць унікальная шчыльнасць ласёў і не менш унікальная няшчыльнасць людзей. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. -го аўтар праграмы Сергей Дубавец. Аднак працяглыя балаты ўсё ж рана ці позна змяняюцца ўзгоркамі, на якіх пасвяцца статкі пярэстых карываў і сям там пракідаюцца хаты. Тутэйшыя вёскі маленькія дзясятак ці два дамоў и то шмазь их покинутые. Людей мало. Однак достатково, как мы переканались в их щирости и добруни. И тем, что они живут далеко от менских политических заколотов, якими, я кличат у столицы, и живет вся Беларусь. А еще у них достатково, как мы наупрост подступились до проблемы малолюдности грунтовно. Мы ведали, что тутейший край наибольш потерпел от средневечного вероломства соседней московской державы. Это с тех часов колькость населения тут так и не обновилась до своих колешних померов. Однако, звернемся до специалиста. Уже по вертане из Вандровки я запытался про малолюдность городской земли у историка Геннадия Сагановича. Вот что он отказал. Земли цяперашніх Зарадоцкага і Шумелінскага районаў уваходзілі калісь у славутае полацкае княства, а потым гарадок быў у віцебскай зямлі і паўсталым на яе аснове віцебскім павеце, а тэрыторыя Шумелінскага засталася ў павеце полацкім. У іх дэмаграфічным лёсе цесна перапляліся гісторыя з геаграфіяй. Наколькі стае гістарычных сведчанняў, абшары гэтыя былі заўжды малалюднымі. І першую прычыну таму стварыла прырода, Тут ці не самы холодны район Беларусі з кароткім вегетатыўным перыядам з нерадлівымі глебамі. У старажытнасці ў гэтых мясцінах пэўна былі суцэльныя багны, бо тут амаль няма гарадзішчаў і магільнікаў. Прыродныя ўмовы і ў сярэднявеччы не спрыялі развіццю сельскай гаспадаркі, а значыць і росту насельніцтва. Падобна, хлеба тут ніколі не было ў раскошу. Гісторыкам добра вядомы ліст полацкага метрапаліта да рыжанаў, з просьбою прислаць у полосак жыта. У 1520-х на забеспячэнне тутэйшых замкаў збожжа звозілі з іншых раёнаў Беларусі, у прыватнасці з панямоння, дзе сельскагаспадарчая культура была больш развітай. Памежнае становішча гэтай зямлі абярнулася тым, што гэткім жа адмоўным стаў для яе і фактар гістарычны суседства з маскоўскай дзяржавай, якая вякамі вяла войны. Блізкасць мяжы стала сапраўдным няшчасцем тут і шляхта не жадала браць беднай зямлі і дадатак яшчэ такой небяспечнай. Што да колькасці жыхароў, то да сярэдзіны 16 стагоддзя, мяркуючы па рэвізіях і рэестрах, гэтыя землі былі яшчэ ці не сярэдне заселенымі. Праўда, ёсць факты, што ўжо ў 1520х жыхары папросту ўцякалі ад вайны нават добра ўмацаванага полацка. Але радыкальная дэмаграфічная змена, звязаная з вайной Івана жахлівага, і 16гадовай акупацыі паўночнай беларусі. Край тады папросту вылюдніў. Жыхары, калі не загінулі і не трапілі ў палон, самі паразбягаліся. Царскія ўпаўнаважаныя наракалі, што вызначаючы мяжу занятых земляў яны не мелі ў каго спытацца пра назвы тых мясцінаў. І ў гады смуты зноў жа ад Масквы асабліва даставалася вецебшчыне. Невыпадкова ўжо на сярэдзіну 17 стагоддзя поўнач Беларусі была адным з самых малалюдных раёнаў. Калі на захадзе нашага краю жыло тады па 15-19 чалавек на адным квадратным кіламетры. І нават у полацкім павеце больш за 10, то тут у віцебскім адно крыху больш за сем асобаў. А наканец маскоўскай вайны у віцебскім павеце засталося па 2-3 чалавекі на квадратны кіламетр. Фактычна за гады ўладарання Алексея Михайловича найбольшыя людскія страты панеслі тры памежныя паветы, менавіта віцебскі і полацкі, ты яшчэ мсціслаўскі, у якіх насельніцтва скарацілася на дзве траціны і ў два-тры разы было меншым, чым у цэнтры і на захадзе Беларусі. Застаецца згадаць, што і ў паўночнай вайне найперш цярпелі паўночныя раёны, дзе стаяла вялізная армія Пятра Пшага. Пазнейшыя часы нічога істотна не мянялі, і на 20 стагоддзі гэтыя землі заставаліся своеасаблівай дэмаграфічнай ямай. Улады ж БСР не займаліся справамі народазасялення. Хутчэй наадварот, палітыка бальшавікоў і асабліва апошняя вайна прычыніліся да яшчэ большага абязлюджвання паўночных раёнаў Беларусі. Гісторык Геннад Цаганович спыніў свой дэмаграфічны агляд на часах савецкай Беларусі відавочна, што за апошнія амаль 10 гадоў тут нічога не змянілася. Хіба што сляды русіфікацыі за ўсе часы сталі больш кантраставаць за знакамі ўласна беларускімі. Як, напрыклад, у назвах паселішчаў. Назвы, якія тоюць у сабе загадку і не паддаюцца хуткай расшыфроўцы, як помнікі мовы, ментальнасці, як напластаванні культурных слоёў, з якіх чэрпаем мы і будуць чэрпаць веды і пачуццё патрыятызму нашыя далёкія нашчадкі. Сама обаль, свіна, якая ў яе ўпадае казьяны і проста прыгожая ставіцца. А побач ламаносава, мішуціна і брутальны пралетарск, які, дарэчы, тутэйшыя людзі называюць іванаўкай. Назвы, як правіла, адпавядаюць характару паселішчаў. І гэта асабліва тычыцца новазбудаванага з сілікатнай цэглы сяла Пролетарск, жыхары якога ціха співаюцца, так і не ўзвысіўшы сваё паселішча да вобразу горада Сонца. Зрэшты, хто б ім дазволіў? Знаёмства з вёскай было б няпоўным без наведвання мясцовых могілак калі ў паселішчы 5 хат і жывуць як той казаў два з паловай чалавекі дык менавіта могілкі ўбіраюць у сябе функцыю і царквы і архіву і калектыўнага партрэту некалькіх пакаленняў вяскоўцаў могілкі ў гэтых мясцінах не такія як паўсюль па-першае на іх адчуваецца клопат яны выглядаюць нібы пасля генеральнай прыборкі жывыя магілы на якія яшчэ прыходзяць людзі у усе падноўленыя, помнікі нядаўна пафарбаваныя, зоркі на стандартных савецкіх слупах замененыя крыжамі. Але ўразіла не гэта. Магілы не падпісаныя, працэнтаў на 90. Прычым не тое, каб нехта сцёр ці адарваў табліцы. Так было задумана ад пачатку. Стаяць доўгія шэрагі безыменных крыжоў, а паміж іх помнікі, часта са здымкамі, але таксама без прозвішчаў. Высокія надмагіллі іншы раз ціне ў паўметра, абнесеныя дошкамі і нагадваюць дзіцячыя пясочніцы. Вакол па перыметры лаўкі. Надмагілле выконвае ролю стала, калі сям'я збіраецца сюды на радуніцу ці на дзяды. Вось яны ядуць, выпіваюць пры дарагім нябожчыку. Навошта пісаць ягонае прозвішча? Яны і так ведаюць свайго Івана ці бабулю маньку. А каму ты яшчэ патрэбныя, акрамя іх сямейнікаў. Пакуль яны сюды прыходзяць, ёсць памяць, перастаюць хадзіць і памяць вычэрпваецца. Сэрца не падманеш, паваліцца крыж, зарасце магілка. Надпісы для чужых, для сваіх пачуццяў. А подписали б Івана, дык ужо бы сваякі прыходзілі да яго як да чужога. Ёсць у гэтай логіцы шмат прыроднага розуму. Хоць гарадскому чалавеку, каб прыняць такое, трэба абавязкова ў сабе нешта важнае зламіць. Аднак хопіць пра могілкі пара пра жывых. Самі людзі таксама сваімі лёсамі паўтараюць тапаніміку краю тут шмат расейцаў тых што прыехалі на заробкі або ратуюцца ад міліцыі і турмы і шмат беларусаў перамешчаных з іншых раёнаў краіны карэнных менавіта з гэтых вёсак жыхароў мала бо ўся моладзь пакінула край Зміцер бартосік быў уражаны тым як у гэтых мясцінах яму разанула слых родная расійская мова Няўжо табе ахвота лезці ў гэты бруд? Аднаменская пані ніяк не магла зразумець маю радасць напярэдадні вандроўкі на балоцістую рэчку обаль. Дурніца адказаў я. У тым і справа, што ў балоце няма бруду. Вада ёсць, чароты там усялякія з гадзюкамі, а бруду нуль. Бруд створается людьми, а не природою, и черное от дно самой болотистой речки значно чистейшее за твою бетонную плитку Менского проспекту. И она меня, я думаешь, не заразумела. А проголовное, что меня который уже раз тягни у белорусские нетры, я доводить не стал нигде и николи так легко и радостно не разважается про будучыню, як у наших байдарочных вандроўках. И чем больше диким и необжитым выглядая краюлит наваков, тем больше радостной уявляется тая будучыня. Сокрет тут просты. Кидаючи себе у полное неведание того, что бывается у свете, мы все ж ведаем дату конца нашего маршруту. Життя наповняється іншими подіями, які в далечині від чоловічого житла набувають незвичайну важкість, як, наприклад, нечеканая зустріча з ласьом, спудженая нашими веслами чаротка забавних качанятов, тепільний і цікавний позірк сави, стямрейчий дупла. Адразумення банальної істини, що тут, у гэтых балатах, жыццёвы лад ніякім чынам не залежаць ад рэжымаў і уладаў, сапраўды, як піша Адамович, банальна хочацца жыць. Апальваць спіну пад сапраўдным сонцам, не шкадаваць уласнай скуры з лунава дням, як паратунак сустракаць залеву з маланкамі, насаводжвацца купаннем у каламутнай вадзе, не захінацца ад гаючай крапівы разбіўшы лагер, стомлена ляжаць на зямлі, зачаравана пазіраючы, як іскры ад вогнішча перамешваюцца з зоркамі ў нашым небе. Чужымі недарэчнымі на працягу маршруту мне здавалася менавіта стварэнне рук чалавечых. Жалезабетонныя масты, разбураныя часам жывёлагадоўчыя фермы, іржавыя баднапорныя вежы, адзіным упрыгожаннем якіх былі буслянкі але ніколі не мог падумаць, што мне так будзе рэзаць слых расейская мова, якую мне давялося пачуць падчас вечаровай выправы па сялянскую гарэлку ў вёску Обаль. Вёска больш нагадвала п'яную ўскраіву якога-небудзь кемерава. Шырока раскіданыя ўздоўж гразкай бязлюднай вуліцы двухпавярховыя бетонныя баракі. Самагонам мы, вядома, не разжыліся. Па падказцы сустрэчнага забубігі з прононсам петербуржца мы знайшлі дзверы тутэйшай бізнесменкі, начной перапрадавачкі мясцовай амброзіі напітку залацісты моцны. Хвіліў 5 цётка вывучала позніх гасцёў, нібы прыбышоў з іншыя планеты, ніяк не даючы веры, што нехта можа заплысці сюды ў якасці турыста необдертым житле мне зацікавіў дызайн падлогі. На брунатных дошках былі намаляваныя рамонкі. Тётка нам давяла, што в деревне только пара чалавек из местных, а астатнія остальные страны дураков. Як высветлілася, у ваколіцах сапраўды атабарылася шмат расейцаў, перасяленцаў, уцікачоў ды былых зэкаў, якія ў беларускіх джунглях знайшлі сябе месца пад сонцам і такі-сякі заробак. У гэты момант мне рашуча закарцела апынуцца на менскім праспекце. Дзе няма першароднасці, але ёсць ілюзія стварэння чысціні. Зміцер Бартосік заўважыў, што ў найменш кранутых цывілізацыі кутках Беларусі найлепей думаецца пра будучыню краіны. І гэта сапраўды так бо тут няма тых праблемных вузлоў, якія даводзілася б разблытваць у гарадах. А здзічэлы і пасвяжэлы край выглядае як чыстая старонка паперы, на якой можна лёгка крэсліць свае паветраныя замкі плянаў і мараў. Прыгожыя краявіды толькі падахвочваюць на самыя смелыя ідэі свой погляд на дэмаграфічную сітуацыю і свае ідэі будучыні гэтых мясцінаў пераказвае Сергій Харлеўскі. Вандруючы па гарадоцкім раёне, мы бачылі ў самых гожых мясцінах падмуркі закінутых сядзібаў, нежывыя хаты, амаль зруйнаваныя плаціны на рэках. Аднойчы, шпацыруючы ў лугах на другім беразе ад вёскі з адметнай назваю вясніцкія, я натрапіў на дзіўную карціну Адзін за адным з зямлі падымаліся велізарныя каменныя падмуркі, на якіх узолку паўнелі хвалі скрыпеню. Наваколле, якое спачатку ўдавала на неруш, набывала абрысы розум, сталі яснымі лініі прысадаў межы колішнае ворыва. Здзічэлыя няплодныя грушы ды слівы шапацелі прарод, што некалі тут пражываў. Гарадотчына найменш населены раён Беларусій, і адзін з самых буйных па плошчы. Тут на тэрыторыі больш як у 3000 квадратных кіламетраў жыве толькі 36 тысяч чалавек, альбо блізу 12 чалавек на квадратны кіламетр. Гэта адзін з самых нізкіх паказчыкаў у Еўропе для параўнання. У самай прасторнай Фінляндыі на квадратны кіламетр прыпадае ўсё ж 15 чалавек. Альбо ўзяць, напрыклад, які ганцавіцкі раён. Там шчыльнасць утрая большая. Беларусь наогул адна з найменш урбанізаванай дзяржаву Еўропы. У нашых вёсках жыве ажно 33% насельніцтва. Столькі ж вяскоўцаў, напрыклад, у Калумбіі і ў самай аграрнай краіне заходняй Еўропы Партугаліі. Але тэндэнцыя да павелічэння доля гарадскога насельніцтва паўсюдная і няўхільная на ўсіх кантынентах. Таму сітуацыя на гарадоччыне мадэль нашае блізкае будучыні па ўсёй краіне старые яшчэ савецкія даведнікі падаюць што ў гэтым раёне пад ворывам 23 процент земляў сёння гэтая лічба нашмат меншы палі задзірванілі і можна прадбачыць што да ўзнаўлення тут пасадкаў справа не дойдзе не хопіць рук жывёлагадоўля якой жыве гэты край не патрабавала ані вялікай адукацыі ані вялікай колькасці работнікаў гэта і стала прычынай ад'езду адсюль моладзі але сам па сабе край густа зарослы травою існаваць не можа. Плаціны на рэках, як напрыклад на вялікім ключагорскім вадасховішчы, неўзабаве зруйнуюцца ўшчэнт і могуць парушыць той рэжым, што склаўся тут за дзясяткі гадоў. Звяры без нагляду ляснічых пакрысе выбіваюцца наезджымі барканьерамі з рассеі, пра што кажуць тутэйшыя людзі, са скрухаю згадваючы, колькі было дзічын раней. Рыбаў таксама з-за несупыннага браканьерства становіцца штогод меней. Часціня ды меруш таксама патрабуюць штодзённага клопату. Ды і жывёлагадоўля пры цяперашнім лазе становіцца нерэнтабельнай. Няма куды здаваць прадукцыю, з-за бездарожжа яна псуецца раней, чым я куды давязуць. У самым малочным куце Беларусі не знойдзеш сыру. Што тут будзе і што можа быць у наступным тысячагоддзе? Ці ёсць сэнс канкураваць за Еўропу ў бульбаводстве ці жывёлагадоўля? замест таго, каб лавіць апошнюю рыбу, можа варта яе разводзіць. Замест таго, каб дабіваць апошнюю дзічыну, можа варта гадаваць на мяса аленю, як дарэчы гэта робіцца ўжо ў многіх раёнах. Замест таго, каб гвалціць гліну, спрабуючы выціснуць яе кволы ўраджай, мо пара аднавіць былую славу выбітнай гарадоцкай керамікі, якая некалі шырака экспартавалася. Заняцца тым, чым не могуць заняцца іншыя. Калі бульба ледзь расце, трэба сажаць хмель. Калі ёсць лясы ды азёры, трэба запрашаць турыстаў, якія паядуць тутэйшую гадаваную рыбу, пап'юць лішняе малако, накупляюць гліняных ды імянных сувеніраў, пафатаграфуюць буслы ды васю. Цывілізаваны турызм прынясе з сабой бадай самае істотнае людскія кантакты, з-за браку якіх адсюль некалі ўцякала моладзь. І грошы, грошы, за якія будуць пракладзены добрыя дарогі, дагледжаны лясы і рэкі будуць пабудаваныя дамы гатэлі на тых самых падмурках, дзе сёння вецер гойдае цыбукі скрыпені. І дасканаласць прыроды будзе прымножаная гаспадарскімі рукамі мы з тых самых радзіну, што некалі выраблялі гэты куток. Сяргій Харроўскі распавёў пра каменныя падмуркі колішняй панскай сядзібы. Пра тое, што гэта была менавіта панская сядзіба, сведчылі яшчэ і прысады вербаў і прадуманая планіроўка тэрыторыі ў злучані ракі абалянкі. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Стаўшы лягерам у гэтай бязлюднай мясцінцы, мы доўга разважалі пра лёс усходнебеларускіх паноў сляды якіх сцерліся нашмат болей, чым сляды заходнебеларускай шляхты. Драматычны лёс гаспадароў зямлі так зманліва апісаных у марцінкевічавай ідыліі. Што з гэтага ўсяго магло б быць, мы бачылі ў паездках па так званых цывілізаваных краінах Еўропы. Традыцыя, парадак і ураджаю. Гэтак міжволі хада нашых развагаў, каторы раз прывяла да высновы пра рэстытуцыю вяртання зямлі колішнім уласнікам, альтэрнатывы чаму проста не існуе. Дзяржава мусіць прынамсі дэклараваць, што ўся маёмасць будзе вернутая колішнім гаспадарам. Толькі з гэтага і можа пачацца адраджэнне беларускай вёскі. Зразумела, што няпростае гэта будзе адраджэнне але рэальнае і перспектыўнае. Мне згадаліся словы Фёдора Дастаеўска пра тое, што менавіта з землеўпарадкавання пачнецца парадак ва ўсім і ў палітыцы, і ў эканоміцы і ў культуры краіны. Які парадак на зямлі пісаў ён такі ў сістэме адукацыі. А яшчэ думалася пра свабоду, якую так шмат у бязлюднай Беларусі гэткае ні з чым непараўнанае пачуццё птушынай вольнасці, якое перажываеш на прасторах роднай зямлі. І побач яшчэ адным кантрастам калгасны прыгон, калі трактарыст атрымлівае 6 мільёнаў рублёў і тое нерэгулярна. Прыгон, з-за якое людзі і пакінулі гэты прыгожы край. брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.